บุ๊กทูเจ็ดสิบสามได้รับ อนุญาต ได้ måtte noget คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ må du allerede køre bil คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Må du allerede drikke alkohol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Må du allerede tage alene til udlandet? อนุญาต ได้ Måtte. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Må vi ryge her? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ m ม man ryge her? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Må man betale med kreditkort? จ่ายเช็คได้ไหมคะ m ม man betale med check? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ må man kun betale kontant ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ må jeg lige ringe til nogen ขอถามอะไรได้ไหมคะ må jeg lige spørge om noget ขอพูดอะไรได้ไหมคะ må jeg lige sige noget เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Han må ikke sove i parken. เขานอนในรถไม่ได้ Han må ikke sove i bilen. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Han må ikke sove på stationen. เราขอนั่งได้ไหมคะ Må vi sætte os ned? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Må vi få spisekortet เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Må vi betale hver for sig